Lau urtez, berrogei ikasle gehiago agertu dira uanderea eskola publiko elebidunean. Geroz eta familia gehiago kokatzen dira getarian eta bereziki kanpotxarrak, eskola kala ere 2008etik murgiltze sistema plantan du ama eskolan, Floran Zaha eskolako zuzendaria. C'était pas du tout une demande des parents, c'était plus l'équipe éducative, pédagogique, qui a été très motivée par ce projet. Donc. Mais pour être dans la cohérence du bilinguisme, voilà, on a des parents qui sont beaucoup unilingues, francophone. Donc pour donner le plus de chance aux enfants euh, d'acquérir du vocabulaire, on a décidé de mettre en place l'immersion. Ogaita Ogoita amarrikasle dira klase hortan, eta erriko etxaren arabera postu erdi bat eskaz da unen arintzeko, murgiltze sistemaren zat, gauzak ez direla simple jaiten digu martia ozi getariako eskola asuantak. Ez dut eman postu erdi Eta inerso sistema ediki dugularik ere, erraten zuten ezela, dizien dute amoien konstant, egin bardugu dugu Horren dikitzen alduzu, egon zen bi laila la, iru eta lau urtekoak eh, inerso sisteman, bost urtekoak edibidunean, eh, erabaki dugu elkarrekin eh, inersoa edikitza bost urteko Baina parean ez dute milurik emaiten. Legea ere aldatuko da, irurtetik goiti duten aurren eskolatzea behartua izanen da eluden urtean, aur gehiagoren menturarekin ajera ona egitea komplikatua ikusten du erriko etxeak. Begugan mozio horren bidez, hoa uh, eh, dugu ordon er, bordeliko baita ere ministroari eh, bidaliko dugu gure, eh, gure kezkan Eta diakinez eluden urtean uh, amaik astola izanen dira, jan parean emanen dituzten uh, medioak edo ez, jan sortuko dituzten Eta eskolak laguntzaile bat gehiago eskatu du klase orduetan, baina erriko etxeak ez du onartu, dionaz, ezkuntza ministeritzaren medio eskasiak ez ditu bete nahi berak.